Գեղեցիկ անուններ ունեն հնդիկ կանայք. Սյուիտա, Դիվիանա, Մանորամա, Պարվատի, Սիտա։ Հնդկական սերիալներից ծանոթ Կալինդի անվանումն Արև Աստծո դստեր անվանումն է։ Այդ տարօրինակ երկրի կանանցից շատերը երբեք բարձրաձայն չեն արտաբերում իրենց ամուսնու անունը, քանի որ դա համարվում է անհարգալից վերաբերմունք։ Հիշենք թռիչք հերուստասերիալում Չակորի մոր դիմելաձև նամուսնում եւ համոզվենք դրանում միանգամից։ Չակորիայի հայր։ Ամուսնալուծություններն այս ազգի մոտ բացասաբար են դիտվում։ Այստեղ կտրիր բարին կրտի են ասում։ Պանիրը հայկական պանիր բառն է, ինչպես նաեւ այոյին այստեղ ասում են հա։ Իսկ անծանոթներին դիմում են ալո դիմելաձևով։ Մեռաջուտա հեջապան է։ Հնդկական հայտնի երկի այս տողը թարգմանվում է այսպես. Իմ կոշիկները Ճապոնիայից են։ Զբոսաշրջիկներն այստեղ այն տպավորությունն են ստանում, որ այս երկիրը ստեղծման օրվանից չի մաքրվել։ Կեղտոտությունը հնդիկների կենցաղի անբաժան մասն է։ Մարդիկ բոլորովին չեն նեղվում համատարած ախտից եւ սպառնացող տարաբնույթ ախտից, քանզի անվրդով կերպով պարկում են այդ աղբի մեջ։ Փողոցն իրենց տունը դարձրած, քնում են ուտում, խմում եւ առոք բարոք գոյատևում։ Այստեղ ամենուր եւ ամենտեղ պարկած մարդիկ կտեսնես փողոցներում, կիսական պատերի վրա, գոմերի կտուրներին, խորթուբոր ցանկապատերին, 33 միլիոն աստված ունեցող երկիրը ցավոք մաքրության աստված չունի։ Այստեղ սուրբ են կովերը, կապիկները, առնետները։ Ահա որ ցածր կենսամակարդակ է տիրում Հնդկաստանի գյուղերում։ Համատարած փնտրության մեջ կարող ես առանձնացնել աթարի դեզերի, հրաշալի գեղարվեստական ձևավորման եւ հուլունքի նման շարելու տարօրինակ գործընթացը աթարները ձևավորում են խնամքով։ Ասես տոնական գաթա ձևավորելիս լինեն։ Չափազանց կեղտոտ գյուղեր ու գեղարվեստորեն ծեփված խնամքով իրար վրա շարած աթարի դեզեր։ Հոգեկան պարադոքս է ուղակի, իսկ առհասարակ համատարած փնթիություն ու աղտեղություն է ամենուր։ Կովը, ուխտը, սապատավոր կովն ու մարդիկ մեկտեղված համերաշխ ու գող ապրում են։ Այստեղի գյուղերը կարելի է համեմատել Հայաստանի 17-րդ դարի գյուղերի հետ, իրենց կենսակերպով եւ հնարավորություններով։ Տարբերությունն աչք է ծակում։ Հայկական գյուղերը երբեք կեղտոտ չեն եղել, քանզի հայը միշտ էլ փայլել է իր մակրասիրությամբ։ Հնդկաստանում ընդունված չեն ձերկ սեղմումները, միմյանց ձերկ բռնելը։ Այդ իսկ պատճառով Սանջին որևէ մեկին օգնության ձերկ մեկնելիս միջավայրում շարունակ կրկնում էր. «Սա այն չէ, ինչ դուք մտածում եք»։ Ճիշտն ասած, իրենից բացի ոչ ոք ոչ մի բադ բան էլ չէր մտածում։ Միայն տղամարդկանց է կարելի միմյանց բարևել ձերքով։ Դա ընկերասիրության նշան է։ Հնդիկ կանանց մոտ ընդունված չէ ազատ կյանքը եւ տղամարդկանց հետ անմիջական շփումը։ Այլազգիները պետք է իմանան, որ չի կարելի կնոջ ձեռքը սեղմել կամ ձեռքը դնել կնոջ ուսին։ Հնդկացիների անունը կազմված է իրենց անունից, հոր անունից, ազգի, որին նա պատկանում է, եւ տարածքի անունից, որտեղ նա ապրում է։ Իսկ ազգանունները նշանակություն չունեն։ Հնդկական խոհանոցի գլխավոր առանձնահատկությունը մսի սակավությունն է։ Հայտնի է Սուրբ Կով արտահայտությունը, որը հնդկացիների մոտ հավատքի խորհրդանիշ է։ Այդ պատճառով էլ մսատեսակ օգտագործելը նրանց մոտ ընդունված չէ։ Պետության 14%-ը կազմող մուսուլմաններն ու բուդայականները չեն օգտագործում խոզի միս, իսկ որոշ կրոնավորներ չեն օգտագործվում ոչ մի մսատեսակ ներառյալ բանջարեղեն, որոնք արյան գույնն ունեն։ Մեկ այլ պատճառ եւս կա բուսակերության համար։ Դա Հնդկաստանի կլիման է, քանի որ դժվար է նման շոգ պայմաններում թարմ միս պահել, նույնիսկ բազմաթիվ սառնարանների գոյության դեպքում։ Հնդիկն անընդհատ կարող է ստել եւ դրանից վատ չզգալ։ Սանջին բազմիցս ստեց, եւ երբ սուտը բացահայտվեց, նա ամենևին էլ չկարմրեց, թերևս դա ապրելու կերպ է։ Փետրվարի 25-ը այս երկրում ասոցացվում է երջանկության տոնի, հոլիի հետ։ Կրիշնան տարբեր գունավոր փոշիներով ու խայտաճամուկ հարդարաջրերով ներկել է սիրած էակին, որպես սիրո դրսևորում։ Եվ ամեն տարի այսօրն այդ մարդաշատ եւ աղմկալից տոնն անցկացվում է Նանդագոն գյուղում, Կրիշնա Աստծո ծննդավայրում։ Խելահեղ տոնակատարություն, որտեղ միախառնվում են ծիածանաթույր նրբագույները եւ ներկում ներկաների դեմքերն ու հագուստը։ Այս տոնի ընթացքում նաեւ միմյանց օծում են գունավորված ջրերով։ Սանջին ապրում էր Կրիշնայի ծննդավայր Նանդագոն գյուղում։ Նա խմբի անդամներին հյուրընկալեց իրենց հարկի տակ։ Սանջիենց տուն մտնելիս բոլորը հարգանքով բարևեցին, զույգ ձեռքերը կզակի տակ։ Նամաստե եւ տան մուտքում կանգնած տանտերը Սանջիի հայրը։ Ժպիտը դեմքին նույն կերպ ու գլուխ նութաձև օրորելով ընդունեց օտար երկրյա հյուրերին։ Նա բոլորի դեմքին դեղին ներք կսեց։ Ինը շամ հոլիի տոնի մեկնարկի։ Այնուհետև Սանջիենց Բաքում սկիզբ առավ մի կատարյալ տոնախմբություն։ Քանզի իր բնույթով հետաքրքրական այդ տոնը նորություն էր հայազգի սպոսաշրջիկների համար ու անչափ զվարճալի։ Բոլորը ներկված էին ու շատ անուշիկ էին։ Քանզի հակած սպիտակ հագուստները եւս ներկվել էին ծիածանաթույր։ Այնուհետև յուղի նեղլիկ, ծուռումուր փողոցներ, ներկերը կամ ջրով լի դույլերը ձեռքներին չարաճճի փոքրիկներ ու մեծեր, ովքեր ամեն պահի ջուր էին շփում իրենց յուղի հյուրերի վրա եւ ներկեր նետում վրաները։ Տողերի ցեղինակը նկարվել ցանկացավ իրենց բակի դռանը կանգնած մի ընտանիքի կանանց ու աղջիկների հետ։ Նրանցից մեկն անմիջապես քողով ծածկեց դեմքը, հյուրին դեմքը ցույց տալը։ Պարկեշտ չէ։ Գյուղի բարձունքում վեհանի տաճարներ, ուր բոլորը պետք է բոկոտն մտնեին։ Ընթարցակ բակ ու հոլի, խելահեղ մի տոնախմբություն, թնդում է թմբուկը, աղմկում երաժշտությունը, ծիածանվում են գույները բոլոր, եւ բազմահազար ամբողը հրճվում է անզուս ու մոլեգին։ Դեմքիդ, հագուստիդ քսում են, նետում ամենատարբեր գույների փոշիներ, պարում են, թրջկոտում եւ երբ ուշադրություն ես դարձնում վրաները, հրճվում են, ուրախանում, խնդրում քեզ հետ նկարվել։ Այս խելագար տոնակատարությունը բոլորը թրջված էին ու ոտքից գլուխ խայտաճամուկ քանզի այս ու այն կողմից շարունակ դույլերով ու ամենատարբեր ջրափողերով վրաները ջուր էին շփում եւ բազմագույն ներկեր նետում։ Վերադարձ դեպի Սանջիենց տուն, անչափ հոգնած ու գունավոր։ Բակի ծորակի ջրաշիթերը եւ ընդհատումներով աշխատող բաղնիկը ինչ որ չափով մաքրեցին այդ խայտաբղետ տոնի հետքերը, բայց ոչ ամբողջությամբ։ Քանզի օրեր շարունակ խմբի անդամները շրջում էին հենց այդպես. խայտաճամուկ ու գունազարդ։ Սանջիի մայրը ամենայն սիրով բոլորին մասալայով թե հյուրասիրեց եւ պրասադ նման մեր պապենական հալվային։ Մասալայով եւ կաթով թեյը բաց կակաոյի գույնն ուներ եւ դուրեկան համ։ Սանջիի կինը Սումանթեյը Չադրայով ծածկել էր դեմքը եւ խոնարհաբար կանգնել մի անկյունում։ Սանջիի 3 ամսեկան դստրիկին կիսամերկ ամփոթորեն նետել էին կիսաբաց դարպասի մոտի թախտին։ Եվ անչափ զարմանալի էր, որ բոլորովին չէին անհանգստանում մշտապես ելումու տանող հսկա կապկի ներկայությունից։ Չէ որ պատմությունը համապատասխան փորձն ունի Մաուգլիի օրինակով իսկ Սանջիի երեքամյա որդին վազվզում էր բակում եւ հետաքրքրությամբ տարօրինակ հյուրերին նայում։ Ուշ երեկոյան զբոսաշրջիկների խումբն ուղևորվեց դեպի Ագրա։ Ճանապարհը, որը չափազանց երկար էր, փոշեպատ, կոլորիտային էր ու անօրինակ հետաքրքրություններով լի։ Աղբեղությունն ամենուր էր։ Այստեղ սապատավոր կովեր կան, որոնք անվրդով միախառնվելով մարդկանց հոսքին կենցաղի անբաժանելի մասն են կազմում։ Բոլորի ուշադրությունը շարունակ գրավում էին Բոկոտն անձինք, հարյուրավոր կիլոմետրեր ոտքով քայլելիս։ Տարօրինակ, ինչ որ անձանց դիմանկարները վրաները տպված դրոշներով ու տոնական դրամատրությամբ, չափազանց խանդավառ։ Նրանց ուղեկցում էին տրակտորներ, գունազարդ, ծաղկաշղթաներով զարդարում, որոնց թափքից բարձր երաժշտություն էր հնչում։ Դրանց մեջ եւս մարդիկ կային նստած, հեղինակավոր եւ հպարտ։ Ուխտագնացներ են, իրազեկեց Սանջին։ Տասնյակ հարյուրավոր կիլոմետրեր պետք է քայլեն։ Դեպի նոր կառուցված տաճար են գնում։ Տրակտորով են գնում, քանի որ այն դանդաղ է ընթանում եւ վառելիքն է ժան է իսկ դրոշների վրայի դիմանկարները Կրիշնայի, Սիրո Աստծո եւ Բալադիի ուժի Աստծո պատկերներն էին։ Խմբի անդամներին այնուհետև մեծ հիացք էր սպասվում։ Ագրա քաղաք։ Այստեղ է կառուցված Հնդկաստանի Մարգարիտը, Թաջ Մահալը։ Այդ հրաշակերտ կոթողի ստեղծման պատմությունը տխուր է եւ սրտաշարժ։ Այն կոչվում է Շահ Ջահանի սիրելի կնոջ, Մումտազ Մահալի անունով։ Հավաստի տեղեկատվական աղբյուրները վկայում են, որ Մումտազ Մահալն արմատներով հայուհի է, եղել է հնդկական արքունիքի հայազգի պաշտոնյա Ասաֆ խանի դուստրը։ Սակայն հաշվի առնելով, որ ընտանիքը դավանում է շիա իսլամական կրոնին, օրիորդական անունը եղել է Արջումանատ Բանու Բեգամ 1593 1631 թվականներ։ Նա այն 10 հայ կանանց շարքին է դասվում, ովքեր փոխեցին համաշխարային պատմության ընթացքը։ Ամուսնությունից հետո Շահ Ջահանի հայրը Ջահանգիրը հարսին վերանվանել է Մահալ, որը նշանակում է պալատի զարդ։ 1612 թվականին 19 տարեկանում կայսեր հետ ամուսնացած Մումտազ Մահալը Շահ Ջահանից ունենում է 13 երեխա, բայց 14-րդ զավակի ծննդաբերության ժամանակ մահանում է ամուսնու ռազմական ճամբարում։ Մահամերձ վիճակում նա ամուսնուն խնդրում է իր գերեզմանին կառուցել տաճար, որն արժանի լինի իրենց սիրում եւ երբեք չամուսնանալ։ Սիրասուն կնոջ մահից հետո Շահ Ջահանը երկու տարով սուք է հայտարարում երկրում ապա հրամայում է Ագրա տեղափոխված կնոջ գերեզմանի վրա կառուցել մարմարե մեծ դամբարան, որի շինարարությունը տևում է 22 տարի, եւ Մումտազ Մահալի պատվին էլ այն կոչվում է Թաջ Մահալ, Թագի պալատ։ Շահջահանը պահում է սիրելի կնոջը տված խոստումը ու այլևս չի ամուսնանում։ Տաճարն առընկնող էր հրաշակերտ հիասքանչ եւ դրսից, եւ ներսից։ Ու ճերմակ էր, ինչպես լուսեղեն թագ։ Սակայն այդ հրաշակերտ կոթող գնալու ճանապարհին բոլորի վրա հոգեցունց տպավորություն թողեց այն գեղեցիկ հաշմանդամ երիտասարդը, ում մի ոդկը չէր զարգացել եւ չորեքթաթ ու մեծ արագությամբ գետնին շարժվելով բոլորից ողորմություն էր խնդրում։ Թերևս Բարի մարդիկ նրան կարող էին հենակներ տրամադրել։ Եվ նա չէր տեղաշարժվի այդքան սրտաշարժ ու ոչ ակնահաճո կերպով։ Այնուհետև ուղևորություն դեպի Ագրայի Կարմիր ֆորտ ամրոց։ Գեղեցիկ համալիր կառույցը ստեղծման հարուստ պատմություն ունի։ Առինքնող է ու հմայքներով լի։ Այս երկիրը բյուր գաղտնիքներ ունի, բյուր չվերծանված հմայքներ եւ անհաշիվ տարօրինակություններ։ Տաճարամերձ տարածքով քայլող կինը գլխին դրած տանում էր 3 հատ 50 կիլոգրամանոց պարկ։ Նա նույնիսկ ձեռքով չէր բռնել պարկերը։ Գլուխը բոլորովին էլ չէր ճկվել բեռի ծանրությունից։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե դե գլխի գագաթային մասը տափակ է։ Մեկ այլ կին էլ գլխին դրած տանում էր հսկայական ճուգունե թաս։ Խմբի անդամների վրա մեծ տպավորություն թողեց երեկոյան դիտած ներկայացումը, նվիրված Շահ Ջահանի եւ Մումթազ Մահալի սիրո նրբանուրբ ու հուզիչ պատմությանը։ Իսկ գլխավոր դերակատարների հետ նկարվելն արդեն հիացքի արժանի անմոռաց հիշողություններ։ Այնուհետև խմբի անդամները վերադարձան Նյու Դելի։ Մեծամասնությունը գիշերը պետք է գոհա թռչեր, 4-օրյա ծովափնյա հանգիստ վայելելու։ 5 երիտասարդ աղջիկներ հաջորդ օրը պետք է Հայաստան վերադառնային բայց առայժմ պետք է Նյու Դելիում Bollywood Show Kingdom of Dreams զվարճանքների եւ ժամանցի հրաշք կենտրոն գնային քանզի պետք է դիտեին զանգուրը շոու ներկայացումը։ Հնդկական արվեստի շլացուցիչ փայլն էր տիրում դալիճում։ Հատկապես հիասքանչ էին մեկը մյուսին փոխարինող լուսային շքեղ էֆեկտները։ Թվում էր հայտնվել ես հրաշալիքների աշխարհում։ Անշուշտ ներկայացման մեջ բարին հաղթեց ու չարը պարտվեց, ինչպես բոլոր հեքիաթներում։ Ներկայացման ավարտին հնդկական բուրըն տոնախմբություն էր խմբի անդամների համար, քանզի բեմի առաջնամասը վերերացվել իսկական դիսկոտեկի։ Կանայք եւ աղջիկները հնդիկ դերասանների հետ ռիթմիկ հնչյունների տակ պարում էին աշխարից կտրված եւ ըմբոշխնում հնդկական պարարվեստին այդքան մոտ գտնվելու իրական հաճույքը։ Հնդկաստանում Հարսանիքներն սկսվում են գիշերվա 12-ից։ Զավեշտալի էր հնդկական հարսանիք գնալու հանդիսավոր արարողությունը, քանզի այդ օտար երկրում անկեղծ ասած հրավիրված հյուրերի ցուցակում խմբի անդամները դժվար թե նախապես հաշվառված լինեին։ Բոլոր դեպքերում հարսանիքին ներկայացան ճիշտ ժամանակին, ամենասպասված հյուրի նման, հակած, կապած շքեղաշուկ ու հպարտ։ Չքնաղագեղ մեր աղջիկները տիկնայք փապկասում, պճնված ու գեղահարդարված Վարդանի համոզիչ հրավերից հետո բարեհաճեցին դահլիճ։ Այնտեղ, որտեղ կարկաչում էր հնդկական ռիթմիկ երաժշտությունը եւ խինդ ու բարեր։ Տոնականորեն զարդարված շքեղ դահլիճ, հարսանքավորների խանդավառ բանակով, հնդկական կոլորիտ, գունագեղ ծաղկեշղթաներով, տոնական խայտաճամուկ ձևավորումներով ու արևելյան ինքնատիպ անուշահոտությամբ։ Միայն տեսնել էր պետք այն խանդավառությունը, որով պարում էին նազենի հայուհիները։ Հայ զբոսաշրջիկները տան տիրոջ իրավունքով գravel էին պարահրապարակը, աստիճանաբար յետ մղելով հանդիկներին, եւ տոնում էին իրենք էլ չգիտեին, թե ում հարսանյաց հանդեսը։ Հնդիկներն անսպասելիությունից կարկամել էին ու հիացմունքով այդ շնորհաշատ հյուրերին էին նայում։ Քանզի ինչպես իրենց, այնպես էլ հայ զբոսաշրջիկների համար միջոցառումն աննախադեպ էր, տարօրինակ ու անմոռանալի։ Գոա գեղատեսիլ հանգստավայր հարմարավետ հյուրանոցով, հրաշալի լողավազանով, արաբական ծովի ալեծու փմայքով, տաքուկ ջրերով, կախարդիչ բնությամբ եւ ծովափնյա մանրիկ ավազներով։ Ծովափին բացօթյա առևտրի կրպակներ կային, արևադարձային պտուղների ու մրգերի առաջարկներ, զովացնող հյութախառնուրդներ, հնդկական ավանդական բժշկության բոլոր կանոններով մերսման հրավերներ Հանգստյան 4 օրերը թռան 4 վայրկյանի պես, քանզի ամեն պահը հագեցած էր նորանոր անակնկալներով։ Անմոռաց է հրաժեշտի երեկոն, ծովափնյա գոլավազների վրա, փայտե ձևավոր սեղանների շուրջ, ծովի մեղմիկ մնչյունի ներքո, ծովամթերքների եւ հնդկական անուշահամ գարեջրի ճաշակմամբ եւ վերջ այս հրաշալի ճամփորդությանը։ Ծովափին բարյացակամ հնդկուհի Սյուիտայի արևախանձ շփիտը մնաց։ Բացօթյա արևտրի տիրուհի Դիվիանայի սարի Դավադի շրշյունը։ Նրա սևամորտ ամուսին Ֆիլիայի աննայզեր բարյացակամությունը եւ կապտածիցախ ծովը, որն այրող շշունջով բոլորին մնաս բարով էր ասում։ Հերվում երևաց մեր հպարտության սարը գեղանի արևը վերից ժպտում է մեղմիկ։ Լազուր երկինքն ինքնաթիռին օրոր է ասում եւ մեղմիկ ճոճում։ Ինքնաթիռը հանդարտ վայրեջք է կատարում հայրենի, հայոց հողի վրա։ Այստեղ բոլորն առավել ինքնավստահ են, ապահով, հպարտ, Կանզի Հայաստան տանն են արդեն եւ հզոր են, անպարտ են, միաբան են, քանզի այս խելացի եւ դարավոր մշակույթ ունեցող ազգին։ Հայ են ասում